novi ciklus predavanja. Svima, dragi i iskreni Allahov rob, brat Ibrahim Delić, medresa Magla i Liješnica, 2012. Predavač Ibrahim Delić. Ehlen wa sahlen. Sva potjebika. Sva ubeđen da Allah došao nije stvorio sve, govorili smo o tom ateisti, kažu majka, majčica priroda, imaju ovi kršćani koji ne znaju matematiku, pa kažu tri, a jedan treba biti, znači ubeđen se da imaju nekakva trojica, a imaju oni koji su ušli u korpus muslimana, kažu da je Allahova ruka njegova muć, da nema nikako Allah zata bića i da je Allah na svakom mjestu ili slično, Znači, u nas je tako, ovdje običaj derogiraju šarijat. Kad u nas je tako, pusti mene hadis, jaj. Tako je moj djedo klanio, ili tako je kod nas. Pusti ti mene to što ti pričaš, novotari uvodite, novotari uvodite, to je sad sve nešto novo, nije to bilo kod nas. Pa, poslanik je stajeri od vaših očeva i djedova, je turaka koji su ovdje donijeli vjeru. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim danom. الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه Znači došli smo do zaklinjanja zakli. Zakletva u jezičkom značenju znači obvez, obvezivanje, znači Kada neko sam sve bezvije za da klete šal. Sad smo rekli da je zakletva Allah. Radan koji treba što manje čini. Ko je se krio za zakletve? Da, da, da. govori, ne treba se klijeti puno. Dalje, terminološka, terminološka, ono što djetska definicija, plus šerijaska definicija zakljete, potvrđivanje određenog propisa, pominjanje nečeg veličanstvenog, određenog propisa nečeg veličanstvenog. Harfovi koji se zaklinje jesu Vau, ba i ta. Tako, Allahi, billahi, Allah. Dozvoljno reći, vallahi, vau, ba i ta. Wallahi billahi tella. Drugi naziv za zakljet je jemin, <clears throat> naziv za zakljetu je kasem. Kako se, kakav je oblik zakljeti? Rekli smo, wallahi billahi tellahi. Može se zakljeti wa rahman, ako mi losun azim, ako mi uzviš, wa samija, koji se čuje. Zakljivanje nečim od Allahovih osobina, bi izatillahi Allahu ponosa wa rahmatillahi tako mi Allahu je milost il millahi tako mi Allahu a znanja zašto se možemo da tak neka ulema dozvolja nije lijepa da zaklinjemo mu Kur'an Allahu go tako mi Allahu a go zato što su Allahu imena i svojstva i Allahu go nisu stvoreni idemo dalje propis zaklinjanja nečim drugim mimo Allaha može propis zaklinjanja nečim drugim mimo Allaha može biti dvojak tvoja. Koliko, ukoliko se čovjek zaklinje nečim drugim mimo Allahom Đelešanuhu i to smatra da više voli i vrednuje više od Allaha Đelešanuhu, to je onda ši. Šir, dosta ljuda kad djece mi, mame mi, zemlje mi, pa čak se klijeli tita mi. <laughs> pa tito im bio božanstvo, moraju se klijeti nije. Znači, on više voli djecu nego Allaha. Zalaže djecu i porodita, Allah ga proklo, Znači da on njega vrednije, čim se njima klijete. Ako čovjek vredni ovu, znači smatra da ovo stvarno vredno se zaklijet više nego Allahom Đelešanovu, onda to biva velikim širkom. A ukoliko to bude formalno zaklinjanje, samo onako običaj, onda to biva šta? Malim širkom. Da, da. Ukoliko se čovjek zaklinje nečim drugim ima Allahom Đelešanovu, poput djecemi, mamijemi, zemljemi, babijemi, titami, Još ko da ti ite, stafirullah, stafirullah, koliko je tagu se, leta taguta uzdrže, stavlja ga na mjesto, mjesto božanstva. Znači, tada biva zakletva pa ova velikim šir, on nju vrednije više od Allaha. Pod B, ako bude formalno se zaklinju varima, a ne smatru to velikim, onda je to mali, a mali. Kaže poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, men halefe bi gajrillahi, fe kad ešre, kad iso od Allaha ibn Omera, A pa hadis bilježi Ahmed 5799. ajet, Ebu Davud 3251. Tirmizi 1455. Albani ga je ocijenio vjerodostanim u Sahihu džami pod brojem 6080. Ko se zakune nečim drugim mimo Allahom Đelešanu učinio je širk. E onda nek sebi zabere šta je učinio Igor. Ne, nije određeno ovdje šta je evo god sam to vam rekao definiciju, šta je uradio. Kako još se mogu ljudi zaklinati mimo Allaha Đelšana? Mogu zaklinati dobrim ljudima, uložajima, uložajima vjerovjesnika, dobri ljudi, zaklinanje ljudskim životom, ko se tako mi život, zaklinanje povjerenjem ili ugledom. Sve ovo znate biti, u osnovi sve širk. A šta to za mu'mina ima veze, je mali širk, je veliki širk, je li čini haram, je li Allah Đelšana ne voli, tako? A onda što je vijednik tu mora izbjegavati, mora ulaziti u okrile, zadovoljstva Allaha, da što ne izazivati njegovu srbu. Pa kod nas ljudi imaju običaj, kaj pa šta hoćeš, nije to veliki grej, znaš. Njemu je malo. Ja kaže Abdullah ibn Mesu, vi ćete, kaže, radici neka djela, kaže, ja smatrate kod lakom, a mi smo ih smatrali naše vrijeme, pašćavajućim kaže vjernik kada urdo koji su učestvovali, a ličamer i grešnik kaže to isto muhu gledaj, samo ovako malo. Znači kad insan ode kad činiš što sto krije, onda ti taj grijeh postane. To je psuje on onda ne primećuje da psuje, prišak im psuje i čak i u dami može bilo. Kada čovjek ti alkohol svejedno, najprije se krije pa otupi i nadbožno je da napolju prije da čini razvrat ili zinjalu. Dalje, propis za zaklinjanje. Drugo zakl zabranjeno zaklinjanje nečim drugim mimo Allaha Đelešanova, jer to je drogo zaklinjanje nečim zabranjeno zaklinanje nečim drugim mimo Allaha Đelešanova, jer to čini širke u sebo dva. Drogo zabranjeno zaklinjanje Allahom lažnom. Kao drogo zabranjeno zaklinja se Allahom lažnom. Kaka zaklinja se zove da Drogo zabranjeno zaklinjanje Allahom Đelešanova. Prvilo se nešto, udeo se tuđi, uopće nisam Allaha Đelešanova, Allaha Đelešanova, Da ja vam strogo zabranio često zaklinanje Allahom, a makar bilo i strogo zaklinanje često Allahom Đelešanu, makar to bilo istinto, to je to izigravanje sa Allahom Đelešanu. Zaklinanje često Allahom Đelešanu, a makar bilo istina, jer to je ismijavanje. Tako je češ, Allahom, od četiri dozvoljeno zaklinanje Allahom, istinito, ali u pot. Zaklinanje Allahom istinito, ali po pot. Tam kad izuškuje velika potreba, svjedočiš i otvrdi se treba, potvrdiš nešto, samo po poput. Otkup za one koji se zakune, znači mimo Allah. Taj otkup onome ko reći, La ilaha illallah, potvrdi pa tevhid i rasul sin, mora se dati u tevhid. Rekao je poslanik sallallahu alaihi ve selleme, ko se zakune pa kaže u svojoj zakreti tako mi lata i uzda, neka kaže la ilaha illallah, ali će mu tefekun alaihi Buharija, 4682. amljede i 107. Ako se zakune latom i uzao neka kaže la ilaha illallah. Ako se neko zakune uvjeri neči da će uraditi nešto je prekriši zakon. Šta kaže slabi aroma prvo slovoditi tako može i mora po Pa da nam desi se sromao ili obili najmanje tri dana. Sad pod nato spominjanja Allaha, neš, nešto ostvarenja sa veznikom ve, veznikom ve, jedna sa veznikom ve. Znate što, što će naša Allah, onaj, vaša fulana hoće Allah, hoće taj težak. Ili da nije bilo doktora, Allaha i doktora, ja bi... Znači, to je spajanje Allaha ili Allahova imena sa nečim imenom stvorenja, sa reznikom, e, ime toga ono što hoće Allah i ti. Nadam se u se od Allaha i od tebe. Pomogao sam sa Allahom i to. Nenam se Allaha i tebe. Nije bilo Allaha i toga čovjeka propao. Sve su ovo slične zakljete. Šta se mora reći? Mora se reći, pa posta. Nije bilo Allaha pa dome Šta je fulan? Šta hoće Allah pa onda šta mora se staviti sunne u arabu? Kakav je propis za ovo? Ako on misli da onaj koji je veže za Allaha Đelešanu, koji znači Ako on ubijeđen da je taj vredan kao Allah Đelešanu, to biva veliko. A što ako on stvarno smatra da je jednako on izliječio da i doktor, to biva veliko. Ako je suprotno, okleo se, a znao da je Allah to prvenstveno dao, Pa onda dok bili kod nas, što je to običaj kod ljudi, onda to bila malo. Ali rekao sam vam, ne, ne upušta se u šir, dovoljno ti je grije. Samo da ti kažeš šir, nemoj o tom nimalo razmišljati, dovoljno da pišeš Allaho druga i da Allaho srba bude na tebu. Znači ovakav se djela ne upušta, ali eto dižu se u, u, u šarijaskoj terminu, odnosno u šarijaskom tehakumu, dižu se, znači propisu ovako se, ali muhmin ne ulazi u uvijek. Rekli smo da treba reći, znači ispravno je reći što hoće Allah, pa onda što hoće ta i ta. Znači mora cijeli slučaj prepisati Allahu Đelešanu. To će jedini Allah. Taj razlika između lava, znači ovaj lav upućuje nas, spojenost i jednačini jednaki. A riječ sume upućuje na slijedjenje, znači pozumije, kada pišete naslov riječ da, znate šta je riječ da? E da sam ja otišao, bilo bi to, A da nisu oni ošli tamo ne bi ne i poginu. Znao, da si sa mnom bio, bolje bi ti živio. Znate tu? Da, da. Ovu riječ može upotrebiti čovjek na tri načine. Dozvoljeni način je da ovu riječ upotrebi samo kao obavi. Da ovu, znači, riječ, prvu stvar, da ovu riječ koristi samo kao obavi. Primjer, da sam prisustvao predavanju koristi, koristi samo kao obavijest da sam prisustuo predavanju okoristio. za ovo je dokaz riječi poslanika sa oslom, da sam uvidio svoj slučaj kako nisam, ne bi poveo sa sobom kurban, već bi zajedno s vama svoj obred promijenio u temetu. Hadis je mu tefeku na lehi, bilježi ga Buhari, a 1785. hadis, a muslim 1216. Znači, da sam uvidio svoj slučaj, kaže poslanstvom, kako nisam, ne bi poveo sa sobom kurban, već bi zajedno s vama svoj obred promijenio u temetu. Znači, poslanik je oporučio da temetu hač je najlakši hač. I naj... A, kod dva, poželja način. Izlazi čovjek u potrebi riječi dana poželja način. Pa primjer, da imam i metka udijelio bih milosti. Da imam ja i metka udijelio bih milosti. Znači, to je poželjan. Ja. Primjer ovoga što je se desilo u doba poslanika, sam kad je neki čovjek rekao da imam ja Bog dom i metka, postupio bi kao taj, taj čovjek. Znači, ovaj čovjek je želio dobro djelo. A poslanik sam sam je rekao, on je sa svojom namjerom i njegova nagrada ista on je sa svojom nagradom, namjerom njegova nagrada je ista. Ahmed bilježi hadis treći tom 230. 231.000. Znači, i onaj koji ne ima imetka, postoji jedan duži hadje, čovjek kaže da sam ja s tim, s tim greškima, znači, i, i ako nije, ima, a ovaj koji je rekao da imam ja metka, ja bi podijelio i ta, i ta, kada je poslanik. Čovjek ako želi grijeh, a ne može doći do njega, ima kaže što radi grešnici ima kaznu kao sad kod naslov zapravo halal Bog kako je bio Bog nafika kaže Allah Zlošanu bebe ta una ma kutilu da su s nama, da su nas poslušali ne bi poginuli. Ovo je, ona, ovo je, kaže, da su nas poslušali ne bi poginuli. Znači, izbjega je borba, znači, brani se s ovim, da su nas poslušali ne bi, odnosno, pravda je se što nisu oni išli u borbu. 100, 600, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, Dalje, velkanu indena ma, matu ve ma kutilu. Da su ostali s nama, ne bi umrli i ne bi poginuli. Isto, ali ima što to prešli zaj. Znači, ovo je znači gre. Da ovakve davanje jednog ibadeta, branica s ovim stvarima je zabranjeno. Isto da se ovu potrebi priželjkuj se zlo nije dozvo. Sam rekao kad je ona rekao da ja imam metka raditi. Na prije čovjek kaže stari da sam ja mlad, šta bi ja radio. Kao, a da je meni metka ja kao i onaj koji čini taj grijeh. Sada piše grdnja vremena, dijeli se na tri vrači, onako samo obavještava, na primjer, kao što je Lut rekao, lej, sama mogu je težak dan. Tako slanika sam, kada kaže, odmorili smo se gleda, slanik rekao u hadisu da se odgodi pozni namaz kada je vruće, odrčak džehenne, džehennema. Ovo je dozvo dva, znači dozvojno reći, gdje je težak ovo dan, vruć dan, hladan da je tu onda nekom sa po dva psovanje vremena to je čovjek vjeruje da vrijeme utječe na kretanje stvari i slučajeva i dešavanje to je veliki širk kad on, onaj koji smatra da je vrijeme na kretanje stvari ne ovdje se odnosi morate razumjeti ovaj propis znači ako on misli da vrijeme utječe na kretanje stvari, da je vrijeme uzelo nekakve nesreće. To je veliki širk. On, veri, on čini širka lauči sam, to smatramo druga u Pod tri, štovanje vremena zato što je, znači, desilo se nešto u tom na primjer <clears throat> uprlja se ili auto uprlja, ne može proći negdje od vode, razumijete, snijeg, velik pan, ja on nešto planirao, ili nema novca i da kuću pokrija, ali kiša ljeva, znači, šta je ovo? kako je ovo vrijeme, čuvanje vremena, ovo je od velikih greha i strogo je zabranjeno. Jer grdnja vremena predstavlja je zijet Allaha Đelešanu. Taj je rekao poslanic, znači grdnja vremena je vrijeđanje Allaha Đelešanu. Hej, grdnja vremena je vrijeđanje Allaha Đelešanu. Šta je rekao poslanic? Sin Adamov me je zijet, suje vrijeme, ja sam vrijeme. Ja okrećem noć i dan. Te teku na Lehi Buharija, 4826, ja muslim, 3246. hadis. Morate znati da, da dehr vrijeme nije od Allahov imena. Znači, dehr nije Allahov imena. Znači, u osnovi ovdje čak i čovjek treba pa šta priča. Jer za govor će se biti šta pitano. I mora slagati, znači, kada oni traže danas kaže, kakav si ti čovjek, ne znaš loži, a kad čuješ njegov govor, to je samo psovka. I Allah Đelšanu kaže, ma jel te dumin kavli ila ledeira kibna tiju. Čovjek ni jednu riječ ne progovori, a da Allah Đelšanu kaže ono koji nad njim dije. Ili rekli smo da je poslanstva rekao, men kjane jukmenu billahi, o lehume lahiru, ve kul hajr ne uli jesnut, ko vjeruje Allaha i sunji da neka govori dobro ili neka šuti, znači vjernik treba samo da lijepe riječi govori. Napište sad novotarijan jezičkom značenju ili ligvanističkom značenju znači uzimanje stvari koje nije nije prethodilo, prethodilo ništa slično. Uzimanje stvari koje nije prethodilo ništa slično. Šerijatska terminologija ono što se uvede u vjeru bez dokaza. Šerijatska terminologija je ono što se uvede u vjeru bez dokaza iz Kur'ana i Sunneta. Dokaza je šerijata. Vrstanovo tari na prisutanju šarijat. Gledali ste pod jedan uvođenje novine varima Dunjaluka. Znači, napravili ljudi aviju, ne više kamela, ili napravili traktor, u lugove i ono ne više konj ili krava ili ostalo. Na Dunjaluka to je dozvoljeno. Broji se više naprste, sad se tako zove, digitron, mobitel. To je sasvim nova stvar, razumiješ? Ali je dozvoljeno, neko se sa šarijatom. Zato što nema veze sa ibadetom. Druga je uvođenje novih stvari u vjeru, uvođenje novih stvari u vjeru, što je strogo zabranjeno, jer je osnova u vjeri zabranjenost. Jer je osnova u vjeri zabranjenost. Znači ništa se u pogledu vjere ne radi dok ne dođe do dokaz, a ti ne možeš izmišljati dokaz, jer nisi izbor šarijata. Vrste uvođenja novih stvari u vjeru. I što ovo treba će nam kod nas je novotari more. Vrste uvođenja novih stvari u vjeru. Prva je novina ubjeđe, u ubjeđenju. Da je čovjek ubjeđen suprotno nego što je Allah Đelešanu, nego s čime Allah Đelešanu došao i poslani sa Allahom. Ime takvog jeste negiranje Allahu imena i svojstava i slično. Negiranje Allahove odredbe, kadera. Znači ubjeđenje, ono što je suprotno sa onim čiji je došao Allah i poslanik sa osnovom. A ima oni koji su ubeđen da Allah došao nije stvorio sve. Govorili smo o tom ateisti. Kažu majka, majčica priroda. Imaju ovi kršćani koji ne znaju matematiku pa kažu tri, a jedan treba biti. Znači ubeđen su da imaju nekakva trojica. A imaju oni koji su ušli u korpus muslimana, kažu da je Allahova ruka njegova moć, da nema nikako Allah za bića i da je Allah na svakom mjestu ili slično. Znači to su novotarije, a djela ne ulaze u iman, može reći la ilah ilah nek ide u pojavne kuće, iman mu je ko u Meleka Džibrila. Znači to su zabude i ubjeđenja koja su novotarija, akcijska novotarija. Druga, druga vrsta novotarije jeste novotarija u dijelima. To je obožavanje Allaha Đelešanu na nepropisan način. Duši imaju zikr. Gdje je propisan zikr? Ha? Malo to u šarijat. Ema, dobro je to novotari. Šije tamo odu, udaraju se tamo deseti dan. Jemula šure, kažnjavaju se što su ubili Huseina. Ubili čovjeka i onda sam priznao da su ga ubili i udaraju. Smatraju da je to najveći bade. Oni tamo smatraju neke suče paraškim zemljama, je, jedu izme džehova i mokrač trljaju po sebi a to je poznato u šarijetu da je to oni smatraju da je to čisto, da je on, da li će njemu seždu ili slično i smatraju da je to i bade. A da ne govorim oni koji kipuma se klanjaju od njega, traže i ostalo. To je znači novina u dijelima, a to je obožavanje Allah na neprepisan način. Sada ovdje napiše podvrsten. Uvođenje i badeta koji nije propisan. Uvođenje i badeta koji nije propisan. Znači to su ti lepo regaj, lepo resnica, sed. Pod dva, pod B, dodavanje ili oduzimanje od ibadeta. Kaže, to 100 rekiata neki treba klanjati. Na svakom rekiatu ja ne klanja noćni namaz, ali on ustane jednom godišnje za levetu regajevi, on ožeže hiljadu puta kulhu. Znači, to su stvari koje su dodate, hoću nam kažem ovdje stvari koje su dodate na ibade ili oduzete, sve je to novota, Novotarije. Nema ni oduzimanja, ni dodavanja na ibadet. Ibadet kakav je došao, jer je ome kmeltu lekom dina, tu su dina koja je trenutno, nije me gradikom, gradikom u islame dina. Danas sam vašu vjeru završio. Tako je, zadao sam rebuno islam, sura majde, treći aj. Kaže, ome radi ono što je bilo tad islam, islam, što nije islam, bilo tad nije, ni tad. Ima malik, rahmetullah, ili kaže, ne mogu nikad zadnje generacije uspjeti osim onako kako su uspjeli prve generacije a ovi vam zapostavili džiha zapostavili sune brade žena pokrivanje odraćaju hajne vuku im se po, po zemlji niz i bade taj zostavili onda uvode nekakvi hiljadu rekiata ili oni tam sufije zikrove, a poznato je da je zikri bar koji možeš uvijek da činiš, tako? A oni moraju se okupi na jedno pod C dolaskom s propisanim ibadetom, ali na nepropisan, izmislen način. Mislite, kad bi čovjek klanio pet rekiata podne, bi mu bio namaz ispred. Ne bi osim kad pogreši uči se i se. Kad bi dodao i kindi posle i kindi je sunet. Ili dođe da klanja namaz, pa ne klanja da propisan je znači namaz. Ali on ne, ne klanja na propisan na način. Pa oni tamo primjera kravija je propisao namaz. I ovi da ne bi neko izašao na osam, 20 ga sastavi. I onda na kraju stela. Do novotarija, 20 rekiata je dozvoljno klanjati normalno, dva pot. Ali kad sve sastavi, onda nije, on je propisan na kravi, ali kad sve to sastavi, onda je ne pro... To je, to je razilaženje u fiku, to nećemo. Nećemo to. Od je povodnje klanjena sa džumom, to je Ebu Hanife, kao fat, ako razumio propisi, na to nećemo puno. Uglavnom, ispravnije je ne klanjati podne, jer Allah je propisao pet dnevni namaz u toku dana i noći, a ne i podne, i poslanik nije klanio podne sa ikibijom i tapija. To je dovoljno dokada da poslanik prenosi se u hadisma da Blaha ibn Omra, da je poslanik klanjao u mešću kada je ušao, čak nije klanjao ni tehijet u mešću, jer je odmah išao na mimber i onda je nazvao selam, sjeo, održao dvije hudbe kako prenosi džabe radi Allahu anhu sjedio između njiha i kaže da je na, poslije toga Ebu Hureyre kaže se da je klanio četiri, kada bi u mešu klanio poslije džume klanio četiri, a Abdullah ibn ove kaže da je kada je kući se vrati klanio dva bolje i kaže ibn Tejmi je klanjati kaže dva u kući nego četiri u džam u džami, zato se poslanik kaže najbolji nama što je kao obavezno obavezno nama namaza ili ne pravite u svojih kuća kaborove, klanjajte u njima namaz. Idemo dalje. Određivanje vremena za propisani ibadet da koji šerijat nije odredio vrijeme. Poput građenja na kaborima praznika neka koji nije Ne znam što je ovdje ovaj autor napisao ovako, ali ja se ne bi složio. S ovim nema u vezi sa građenjem na kaborima rađe na kabru, na svakom slučaju nije propisano, znači poslanik je naredio, ali radi Allahom kad je on preporučio jednom tabeinu da ne ostavi nijedan kabru, znači ili ovdje je lapsus bio do učenjaka, uglavnom nema na kabru, na vezi, nikad to nije Allah Đelšanoj poslanik propisao, znači treba poravna, ne ovo kaže ostavi nijedan kabru da poravnaš, niti sliku da je vrljaš, odnosno pobrišeš, i zato smatra na to ovo neispravno. Medresa Magla i Liješnica 2012 Predavač, Ibrahim Delić Ehlen Mosafir Po tri, veliko tri novina u ostavljanju, a to je ostavljanje dozvoljenog ili ostavljanje ono što se traži iz ibadeta, poput ostavljanja jedinja mesa, smatrajući to ibadetom ili ostavljanje braka smatrajući to ibadetom. Ostavljanje nekog propisa i smatranje to ibadetom. Šta je rekla ona trojica što je došla iši radi Allah? Pitali za ibadet poslanika sallalasom. Pa ona, kada ona ima ja kada ja više, više nikad ječa sam post. Ona kaže, ja se neću nikad prilažen, sam ću u caliba, ću onaj, odživit. A drugi kaže, ja neću nikad spavat, stalno ću klanjati. Pa šta, kad je ona obrezla poslaniku, poslanik im rekao, dje, ona pita, gdje su oni, tu i tu, dovede ih. Kad su doveli, kad je tu, tu je rekli, jesmo. Kaže, ne date tako, ja kad je doista jedem i postim, ja spavam sa ženama i klanjam noću. I ja, šta kaže, ja se ženim mi ženjam, znači, i ona kaže, a di su mene, da se na felejsem ina, ko nas slijedi, nije od nas. Znači, čovjek ne smije ostaviti nešto kao što je Jakub, ali sam sebi zabranio, neka jela i Allah mu činio za nebo. Znači, sve ono što je Allah sam dozvolio, ne smiješ manjivati i smatrati to i badeta. Znači, ja evo, sam neću jest pravlje meso, ja sam sebi uvest taj propis. Meni je zabranje, nije. Tebi je zabranje, samo ako ćeš umrti od njega ili se razboliti, da tebe samoga Allah je dozvolio to ili šarija. Znači, ne smiješ sebi nešto reći, meni je ovo haram, ako je tu, možeš samo reći, za mene je ovo bolje za moje zdravlje, a da je zabranjeno, ko ima pravo sam zabranjivati, i narđivati? Allah, Allah. Ko nešto bude o halali ili haramio, a dozvoljeno ili zabranjeno, šta biva? Ja ti, ja krom, je se on stavlja u položaj Allaha, azzeve, žele. I pod nazvom, samo ćemo sad nato novotariji do kraja. Vrste novotarija, ihovi propis. Morate znati da je svaka novotarija, kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme, kaže svaka novotarija je zablu, onaj Zabla, svaka zabluda kulu da lalati finar, a svaka zavla uli uad kaže, Ređeb, Ređeb Hambeli kaže iz ove riječi kulu vidati da lala nema iznimka. Svaka zabuda je, ona je nautarija jedna vrsta zabude. Samo zavisi kol, koliko je javu zabude propast za glibi. A svaka zabuda može dovesti do vatre ako mala ne oprosti. Znači prijeti poslanik vatrom i ne treba se igrati s onim čime poslanik sa svom prijeti. Ajmo sada pod jedan. Prve su novotarije koje izvode iz vjere počinitelja. Poput novotarije Rafidija, to jeste Šija. Ja. Poput novotarije Šija Rafidija ili Muatezila o stvaranju Kur'ana. Rafidija. To su Rafidije nevije. Zato što oni imaju čak neki smatrali su Aliju Bogom. Drugo imaju svoj Kur'an nekakav. Nekaj Kur'an. Znači, treće neću poslanika sam kada je Džibri pogrešio treba doni Ali objavu. Četvrtu njihovi dvaneštu Ašari Islanije smatraju da veći stepen imaju poslanika, da njihovo znanje je veći od Allahova znanja, da oni što preknu da je tu kao objava. četvrtu oni ashabe, Omera, naravno što oni samo tri ashaba priznaju priznaju Selmana Farisija, Ebu Zera i Migdala Ibne Esvera, znači njiha priznaju kao, kao ashave i od njega primaju hadise ni od kog više i od Ehlu Bejta. Znači, a ovi sve ashave tekfiri. A, znači, lažu na Allaha, Allah je rekao radi Allahu anhu, radu anhu tumače ajete kako oni hoće poput Elene Šahleke Sadrak i poput drugi ajeta koji sma, govori da to se odnosi na Aliju, a odnosi na poslanika sallahu alaihi veseleme. Smatraju Ajšu radi Allahu anha bludnicom. I sma, oni na ljevomu dan, ljevomu lašure dovedu, kaže, kjera i kaže, svežu ga i onda sa njega sjeku meso i kažu ovo je Omer, kažna je Omer radijallahu anhu. Dovedu u kozu i kažu ovo je Ajša radijallahu anhu i rastupaju je, znači su je rastupaju. oni kažu da će, da je, kaže da će Omer, Omer i Ebu Bekr biti svezani u džehennemu i da će oni kamenovati, slično. Znači, ove stvari, a poslanik je obradovo Omera i Ebu Beka džennetom, mažu na poslanika sa oslom. Među Ašarem u Bešere sve ashabe, oni smatraju važovima, to je dovoljan dokaz, znači na samo na brzinu nabroju dovoljno, znači da oni ne slede Kur'an, ne slede Sunnet, oni smatraju da još nekakva dva Kur'ana imaju kod njega, sakrili to i vaša shabi to sakrili. Uglavnom, oni ehli Sunet smatraju kafirima i smatraju ko ubije ehli Suniju, znači on odlazi mjesto njega u Djehennem, taj Sunija, kao što mi smatramo kjafire. Znači, oni imaju tu kiju kada su sa muslimanima pretvaraju se, i njihova Tokija, ako nije šarijaska država, sadrži, znači ako nije njihova šarijaska država, sadrži devete setina vjeri. Oni glume i najprej, ako su muslimanski sredinama, ili suneta, vel glume, znači da su, da su oni vjernici, to čim dobiju priliku odmah onaj, obmanjuju ljude sa Ehlu Bejtom, kao njima je žao Ehlu Bejta, ali je oduzeto poslanstvo, pa onda drugi kažu da Ali je oduzeto hilafet, pa ima ti razni stvari koje same izvode iz vjere i na Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem imaju najviše znači židovskog vjerovanja imaju nekoliko stvari koji se tačno prodaje sa židom jedna od njih jeste židovi neće povesti više borbe dok ne dođe de, deđal znači odnosno ono nije će deđal spostaviti še, njihovu šarijasku državu a ovi isto kažu čekaju onoga svog Mehdija i on će im postaviti šarijasku državu i tako, a ima i muslimana koji se povode za njima, gotovo muslimani u Bosni i Hercegovini više vole šije nego sunije, više vole šije nego multezime, ili sunnet, nažalost to ti je tako. Ajmo, po dva, novotarija koja je grije, ne izvodi svog počinitelja iz vjeri. I to ovo gole smo rekli, Kur'an, stvaranje Kur'ana, to je Muatezile su to izmisle, Ahmed ibn Amel je bio bićovan zbog toga u zatvoru. Moram vam reći da je ovo iskrivljenje Kur'ana ili Kur'anja Allahu u govor obravljan preko Meleka Džibrila, Muhammedu s.a.v. spuštan iz Lefi Mahfuz u Bejtul Izze, prvu kjabu, su na prvom nebu kjabu za e, u noći Lejletul Kadr, Lejletul Movepare, kako kaže u suri Duhan, i onda spušćano, na 23 godine polako spušćan, postepeno znači spušćan Muhammedu sallallahu alaihi veseleme i Kur'an je Allahov govor ni harf ni značenje znači ni, ni izgovor nisu stvoreni to je Allahov govor od vajkada za vajkada što kažu znači od uvijek za uvijek i on je svojstvo Allaha Đelešanu svojstva Allaha Đelešanu nisu prolazna ona su kao i Allaha Đelešanu njegova svojstva su od uvijek i za uvijek i to je akida ili suneta ili džemata kako kaže šehu sa im temim svojim fetama. Idemo dalje, znači novotarija koja je grijeh i ne izvodi iz, ne izvodi iz vjere. Poput zajedničkog zikra ili odrađivanja noći u polovini mjeseca Šabana za ibade, to je ta Lejletu Redaje. Znači, ove stvari ne izvod, stvari počinjuca činje greš, nešni i kom. Koliko je opasno, znači, uvoditi novotariju, na to ima mnogo dokaza. Čak ima Ajetu Sura Limran, gdje ga Ibn Abbas tumači da se, se je ovo tesa do vodu, o tebe do vodu, onaj čija lica budu crna i onaj čija lica tog dana budu bijela, kaže, crna lica, taj će dan biti usledbenika novotarija, bijela u ehli sunata, vel, vel džemata, dalje poslani se kaže men, pa di su da žarom bilež govare muslima nahte sa ti emna hava ma lejce mirhu fahuva red, dali jedan učenjaka kaže više bi volio da vidim vatru u mešćinu koji ne mogu gasiti, nego novotariju koji ne mogu otkloniti. Fudar Ibn Jad kaže, kad novotara vidiš na jednoj strani ulici, ti pređi na drugu. Učenjaci su strogo zabranjivali druženje s novotarima i sjedinje s novotarima. Nisu htjeli da ukopaju neki od učenjaka novotare i da budu, znači da im klanjaju dženazu. I moramo da znamo da sto, znači, dovoljno sto opasne stvari, da je svaka notarija zabluda. Da li je Allah poslanica od Karajeva wa šerru umur mudahtata, najgore su u islamu u, uvedene stva, stvari. A svaka uvedena stvar je novotarija, svaka novotarija vodi u vatru, muslim bilježi hadis od uh, eh, Abdullah ibn Džabera, od brojem 1435 Anesaja pod 1560. Da li postoje, piše, da li postoje lijepe ili ružne novotarije? Bidato Hasane, Bidato Seji. Onaj ko dijeli novotarije na lijepu i ružnu novotariju, taj griješ. suprostavlja se riječima poslanika sa svojom kada je rekao pa kulu bidati dalale svaka novotarija je zablan poslanik je rekao za njih da su zablan dok ovi ljudi kod nas govore nisu sve novotarije zablan već ima i lijepi novotarije zašto su ovi ljudi izmislili ovako zato što je Omer radijalno rekao lijepe novotarije kaj ponovo sakupio ljuda klanio teraviju to nije bila uvedena stvar u vjeru poslanik je klanio dvije noći teravi. Drugo, kada je poslanik po opozvao da se pozvao sahabe da dijeli na lavom putu pa su donijeli jedno je pleme došlo gladno poslaniku pocijepano pa je tražilo hranu pa je poslanik rekao da dijeli pa je neki čovjek donio puno znači krilo hurmi pa poslanik se obradao kad vidio kamaru koju su sahabe sabrali hrane da pomognu ove ljude rekao, rekao je neće niko uvesti lijepu stvar u vjeru a da neće imati nagradu za to i da li je tad tek tamo bilo oživljavanje ponovo suneta jer dijeljenje čak u Mekke Allah Đelešanu objavio poslanik sa sunom. Znači to su greške, ovdje se odnosi ko oživi ponovo vjetel, radi se o tome i poslanik je dijelio u Mekke, a ovo je se desilo u Medini, pa tako da to nije novo, nova stvar uvedena. Sada napište razlog razlozi koji su doveli do pojave novotarija, do pojave novotarija. Prvo, neznanje u vjerskih prop čovjek ili imam zna da je to grija, zna, u većini slučaja znaju, težinu toga greha, kako kaže Ibn Abbas, ne bi greš. Neznanje o vjerskih prop, ljudi znači ne znaju, mora im nešto napuniti srce, ako nema imana, ili onda nađe oni bidat. Po dva, slijedjenje strasti, Zašto imami uče četresnice? Znaju onda to ni odjeri. Već ima, ha, pađe, hatma je volku, četresnica je nolku. A, ne može se odreći toga, ne može se odreći. Lijepo je. Biznis, biznis. Znači, sliđenje strasti. Zašto ne mogu ostaviti štilat, mešanje muškaraca i žena? Pa lijepo je kad dođe u mešet, Jevo je kao 16 godina, pa ona zapjeva, a on sav se sad se topi, a, a tamo meleki kiramet, ja bile, zovete, pa dovede se čitav hor u mešćet, pa se pred muškarcima pjeva, a to je godina slušao, odmrčio sam, po tri, pristrasnost određenim mišljenjima, pristrasnost određenim mišljenjima, određenim osobama, Znači što je rekao neko, tu mora biti zadnja. Vođa je rekao i gotovo. A svaki sin Adamom greši. Poslanik je rekao da je čak muštehit pogreši pa ima jednu nagradu, nema dvije. A ga ne slijedimo njegove greške. Muštehit, to je najveći učenjak. Znači mi nismo ljude duže slijepi, zove takli i slijepo posljeđenje. Šina, nismo duže ljude slijepi u greškama. Duže uzvati najispravnije kako Allah Đelešanu kaže, elle vine, jeste mi une kavlete, je tebi une ahsene ulajke levine hedahum ulave ulajke humo el bab kaže i oni mu'mene znači u febešeri bad obrade moje dobre robe oni koji slušaju i govore od njega slijede što je najispravnije oni su oni koji su upućeni oni, oni su oni koji su pametni znači pametan je upućen onaj ko tako postupa ko uzima najispravnije od svih učenjaka pod pet odnosno pod četiri poistovjećivanje sa nevjernicima odjeća govor hrana ponašanje sve novotarije koje su uzeli ove zablude po našim gradovima, uzeli su od nevjernika, a poslali su sa karim tešeba tešedovi kao ih u minhum, ko slijedi ja narod, on je od njih, vama je trebalo minhum kao uva minhum, ko od njih bude vas slijedio od njih, hajde. Znači, kogod je uze za zavasnike, ili slijedi, biva od njih, To je Allah Đelešanu rekao, pod te, oslane na slab, mišljenje slabih hadisa, izmišljeni čak hadisa, koji nema nikakve osnove u vjeri. Zakačuje se za daji hadis i čak merudu hadis, izmišljen hadis, i on je sada, kaže, još, tamo u zavrnu tekfira je ko bude slijedio hadis ili pokuša protumačio, za taj tekfira je ostalo. Međutim, on samo s tim hadisom brani svoje, svoje šerijaske, odnosno svoje svoje stavove. Znači, brani svoje stavove. Da bi ostao pred tom tomu godi duši. Znači, taj hadis se ne može uzma kao dokaz. On može samo podupirati drugi hadis pa da ga potpije na stepen veći nego što je poput stepena Hasena ili može se u, nekada u rekajku, u ahlaku spomenuti radi, ako mu je njegov tekst ispravan radi pouke i poruke, ali da se uzima u akidi i fiku, nikako ne može. Znači, idemo dalje. Šesto, običaji i praznovjerja na koja šarijat ničim ne ukazuje, niti potvrđuje razum. Znači, u nas je tako, ovdje običaj derogiraju šarijat. Kad u nas je tako, pusti mene hadis, jaj, tako je moj djedo klanio ili tako je kod nas, pusti ti mene to što ti priča, novotari uvodite, novotari uvodite, to je sad sve nešto novo, nije to bilo kod nas, pa Poslanik je stariji od vaših očeva i djedova, je turaka koji su ovdje donijeli vjeru. Šarijat je najstariji po šarijatskom terminologiji, a i da brojimo godine, ashabi i poslanik i vjera je ova 1650 godina, a tevhid je od Adama, ali i sama do dan danas i nauka tevhida, pa to je stariji od tvojeg babe i onoga turčina koji je napravio tvoju babu. Znači, staje to, znači, šarijat kad dođe, nema ni babo, ni mama. Jer Allah Đelešanov kaže, da su govorile mušice, kada mi ćemo slijediti ono na čemu su za predke naše. Kada je zari onda, kada oni nisu ništa znali. Dobro, naslov. Dva značenja korista pravila. Dva značenja korista pravila. Prvo, osnova ibadeta je zabranjena. Zabrana. Sve dok se ne dođe sa dokazom koji, koji ukazuje na njihovu propisanost prvo osnova u ibadetima je zabranjena i čekanje sve dok se ne dođe sa dokazom koji ukazuje na njihovu propisano drugo svaki ibadet za kojim je postojala potreba je postoj, za kojim je postojala potreba i razlog da se čini svaki ibadet za kojim je postojala potreba i razlog da se čini u vrijeme vjerovješnika sallallahu alaihi wasallama vrijeme vjerovješnika sallallahu ve wasallama ali ga on nije činio Ja činim njegovi plemeniti ashabi ukazuje na nepropisanost dotičnog ibadeta kaže kaže danas Ja kaže, ovo što, ja, po dobro je da ja kladam što više rekiata, taka je logika. Po je, da, kaže, je da kladam, ne radim ja grije. Znači, to je pogrešna logika nisi ti bolji vjernik kod poslanika Salaslana. Da je to dobro, to je poslanik radio. Poslanik je preselio, a nije otišao na drugi svijet, da nije upozorio na zlo i uporučio i radio dobro. Znači, osjećajte šta kaže ima mali. Kaže, ko uvede novinu u islam i smatra je lijepo, taj tvrdi da Muhammed sallallahu alaihi veseleme nije dostavio poslanicu, ovjerio je, pronevjerio je poslanicu, jer je Allah Đelešanu rekao, el me ekmel tu dinekom, danas sam vjeru vašu savršio, je poslanik proučio na oprosnom hađu, grad Majlja, treći jaj, jer se zapisali, ima Malik je rekao, kod uvede u vjeru, nešto i smatra lijepom, lijepi. Užio je poslanika, se onda nije dostavio poslanika. Jer je Allah rekao mu, danas sam vam vjeru vašu savrši. Majda, treći ajet. Majda. Šejh Albani, rahmetullahi alejhi, je rekao, kada neophodno je da znamo, slušaj, slušajte studenta, ako budete slušali ovaj CD i DVD, koji pozivate se na šeha Albanija, Usemina i Bimbaza, neobhodno je da znamo da je i najmanja novotarija kojom dođe čovjek u vjeri, strogo zabranjena, kojom čovjek dođe u vjeri, strogo zabranjena. Tako da nema među novotarijama, kako to neki smisle, onih koje su samo pokuđene. Tako da nema u novotarijama kao oni neki što misle da su one samo pokuđene. Znači da su neke kufr, neke, neke pokuđene. Ovo je rekao šejh Albani, jedan od najvećih autoriteta u prošlom stoljeću. Rahmehullahi alaihi ta'ala alaihi. Čovjek koji je bio, znači, sa Balkana. Hadis, koji je živo jedno vrijeme u Šamu, u Damasku, pa je otišao u Saudiju. Proglašen među najvećim učenjacima šejha Bimbaza i Saleha i Usajmina i ostalih. Vidite sada, neke novotare koje su proširene u umet. Sve ljudi danas neće izvršavati obaveze koje im Allah naredio i poslanik sa osnovom koji ostavi, a uvode novotare. Sada samo su Allah gdje je stao Allah džel šal njegov poslanik sa osnovom, gdje su stali vjernica, sahabi, gdje najbolje generacija. Ako hoćeš da, da budeš najbolji, onda slijedi, a pa hoćeš sa, sa ibadetom Allahu o zadovoljstvo, onda slijedi oni koji su već to zaslužili, oni to najbolje su znali, već vi položili. Pod jedan, proslavanje rođendana poslanika smo, znači Mevlu, Mevlosan rođendana te sebi. Pište fakultinski, stačiva. Dva, proslavanje noći Isra i Mirađa. A poslanik na Mirađu propisao se pet namaza, a oni ne to proslavlja, neće klanjati pet. Noći Isra i Mirađa, kada je poslanik išao na Mirađ sa Džibrilom na Burak, proslavljanje po tri, proslavljanje 15. noći mjeseca Šabana, proslavljanje rođendana, po četiri. Ono radi ono kaže da mama nije bovijom rodila, a ovi proslavljaju rođendan kao da oni život sprovode po PS-u, po Kur'anu i Sunnetu. Rođendan noći 15. dana Šabana, to je leto, proslavljanje rođendana ne proslavljanje nove godine je širk. Proslavljanje nove godine nije u Znači peto, traženje bereketa od određenih mjesta ili osoba bila žive ili mrtve. U određenim mjestima i osoba bila žive i mrtve. Znači sajvatovce donose kamenčiće neke u obliku ajva zdjede sa pećine od nekakve, kako ono se zove, djevojačke pećine donose kamenje, trljaju žene postom ako da ostanu trudne. Da li osoba je bila živa ili mrtve, nema veze. Po še, zajednički zikr, da jedan zikr i hanefije su uvele ovaj zikr i dozvolile samo da se ljudi nauči da li čita je I čim se ljudi nauče zikru, prestaje ta ti propis. Međutim, u nas neće hama prestati dosta. I Ebu Hanife stava da se treba znači i za farda ko je kod kuće i ko ne na putovanju da treba da se zikri, a uvela je ovdje ubosti to turska vojska koja je zajedno klanjala i onda na kraju može i putem zikrit kad išle borbe se. Međutim, u nas je to ustalilo se i neće to napustiti kad bi nek padaju čuski su kažu, nema napuštanja. Sedam, ražen je da se uči Fatiha za dušu umrli i drugi iz proda. U nas ništa drugo i ne za ostali ljudi ne bi se zavitu da Fatiha nego dođe Fatiha, dođe do kabra Fatiha, tamo onaj se hođa najde s onima u kući, kad umre neka treba da donesu u kuću umrlo, oni na otari uvode, poslanik je rekao Džafer kako selio, nosite hranu u tu kući, to je oni su sad u žalosti, međutim, oni svi posle dženaze sjašli na teret porodici koja žalošćena, e mu naplate dobro dženazu tamo gdje da vam vara, kaj e mu onda mu došašu u kuću da jedu i piju, Znači, tu je žalost, oni to napravi od tog rada, usko kršćani. I neće ovoj dali našteti nikakva služba. Istinski naslednici je pjesnik koji ne možete čuti sa novotarskim, nego samo sa sunicom ili barom. Posjetite nas www.paltak.com Soba put vjer soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jezak Allah. Hej.